Exercise C E zanmi ou? Modèl, You hear? Mande a ki lè li dòmi yèswa. You should say. A ki lè ou dòmi yèswa? Let's continue. Youn. Mande li si li leve bonè. Ou leve bonè? De. Mande li ki lè li ye? Ki lè li ye? Twa. Mande li a ki lè li manje maten an? A ki lè ou manje maten an? 4. Mande li a ki lè l ap manje aswè a. A ki lè w ap manje aswè a? 5. Mande li a ki lè li prale lakay li. A ki lè ou prale lakay ou? 6. Mande li a ki lè li kòmanse travay yè. A ki lè ou kòmanse travay yè?